nuka simoori nayi yeesu caggalde hebbina ruuhu ceniiɗo o iwti yurdan arti ruuhu o nayimo e nder jeereende ko ɗon iblise jarabiimo fodde balɗe capanɗi nayi e nder ɗen balɗi fof hay huunde o ñaamaani nde ɗi kuuɓi o heyɗi iblise wiimo sotani ko abi allah yemer nde ɗo haire wontumboro o jaabiimo o wi'i ina winda neɗɗo wona mburu tan wurata iblisa nawimo ɗo ɓuri towdi hollimo saha gooto dowlaji aduna ɗi fof wiyemo mami rokke ngu laamu e darji mum fof ko min resdango te mboɗo wawi rokkude ngu mo belami sasuji ni kam ɗum ɗo fof ko andi o jaabimo o wi ina winda ko jomiraɗo allah ma tan cujjanta te ko kanko tan ndewata iblisa nayima yerusalem darnemo dow ceɓɓette galle allah o wimo so tawi ko abi allah teupoyai e leydi ngati ne winda o yamirante malaikaji makko yo ndeene ine winda kadi maaɗi tambe e jooɗe majji woto ma wirgitade e haayre o jaabiimo o wi wiyama a jaribtaako joomiraaɗo allah maa nde iblis gayni jeri baadema woɗɗima tombi mosel goɗgil yeeso rutti diwan galile wandude e bawɗe ruhu o kadi dowlo mum yaaji e saraji he fof omo jenginatno e nder battirɗe maɓɓe te yimɓeɓe fof ina teddinnomo o yahi nasaret ɗo o neno ɗo o nayati e nder batirɗe he ñande ñalawma foftere no wooyi waɗirde ɗum ni o ummi gam tarade o totta deftere annabi esayi o morlitindi o yi nokku bindaɗo ɗum ɗo ruhu jomiraɗo o nana huuri e am saabu o suɓimami gam andinde miskineɓe kabaru moƴƴo o o neli kam gam yeynude jomiɓe jomtare mumen wumɓe gumtugol mumen gam hiɓaɓe ina jaaje e gam yeynude hitande moƴƴere jomiraɗo o caggal ɗum o morli deftere nde o tottinde carwowo o o jooɗi wonnoɓe e nder batirɗe ɓe fof puttanima gite o woni e wiideɓe ko hande ngolɗo konngol naangol noppi mon timmi kamɓe fof eɓe cettantonoomo te konnguli moƴƴere jaltatnooɗe e hono ko makka ɗi ina kaawnoɓe ɓe goni e wiide tawe noon ko ɓi yusufu o woni ɗo o wiiɓe boɗo anndima on mbiyam so won ko cafrowo waawi yo safru hoore mum ko min nani ko kewi kafarnawum ko fof waɗɗum ɗo e wuro mon he o wii kadi e goongo mboɗo wiya on hay annabi gooto teddintaake e wuro mumen ko goonga kaalananmi on diwɓe sankoraaɓe ina keewno israa'iila e jamaanu eliyas saanga nde waadere memaani leydi duuɓi tati e lebbi jeegom nde heege mange waɗi e nder leydi he fof kono Elias nelaka e hay goto e mabbe so wona e diwo chankoraado goto jeyaado serepta e diwan sidon nyawbe baras kadi ina kewno e israila jamanu annabi elise kono hay goto e mabbe labbinaka labbina tan ko naaman sirinaajo o yimɓe ɓe fof laawi no feewi e nder batirɗe he ndenani kaana haala ɓe gummi ɓe gurŋimo haa caggal wuro ɓe gaddima haa e fonga hayre ɗo wuro maɓɓe ngo dariɗo ngam weddademo les kono o feccite hakkunde maɓɓe o yahi laawol makko o yortoyi saare galile wootere wiitende kafarnawum o woni e janngindi ñande ñalawma fooftere janngingol makko haawi yimɓe ɓe sabu o haaldatno ko baawɗe neɗɗo gooto moolaaɗo ruuhu tunwuɗo ina wonno e batirɗe he o fetti wulaango mawngo o wi'i

kamɓe fof kawis jaggiɓe ɓe goni e namdodirde eɓe mbiya holi kongol kongol firti omo yamarira ruhuji tunwuɗi ɗi bawɗe e sembe ɗi jalta dowlo makko woni e yajde bang yo bang e saraji he nde o yalti batirde nde o fay galle simon e sum simon debbo ina wonduno e pawgal musgal ɓe ñaguima yo walluɓe hen kanko yeesu o turi e makko o furi pawgal ngal ngal woppimo debbo ummi woni e sarwude ɓe ɗon e ɗon nden yahi ha mutal nangi kala joginoɗo ñawɗo addi ɗum e makko ñawɓe kala fanno gadda o fawi juuɗe makko e goto e mumen fof o sellini ɗum seyɗeneeji goni e yaltude e yimɓe heewɓe ina ngolla ina mbiya mi yalno o wona e furadide omo haɗa ɗe haalde saabu eɗe ngannduno ko kanko woni almasihu o nden weeti o yalti o heɓoyi nokku teeyeɗo jaman o yiilima haa yiitemo yiɗi haddemo sertude e mum kon o wi yimɓe ɓe alay sago kadi mi habrata he goɗɗe ɗe kabaru moƴƴo paatuɗo e laamu allah o gati ko sababude ɗum nelirami o woni yeynude e nder battirɗe diwan yude